Ibilbide terapeutikoa deitzen da Antxon Larrondaburuk bitxiloreak taldearekin argitaratu duen lana. Taldekide, aldiontan ere, Antxona Jazpen, Benjamin Labaka eta Miguel Etxeberri ditu. Eta lehen diska argitaratu eta urte betera gutxi gora bera, plazaratu du diska bikoitzeko onako album. Antxon Larrondabururekin mintzatu da Pampi Merkapide. Lehen, iskoan nik nituen uh, eh, baxe guztiak sortu eta hor, eh, Oartu behar da, ere antioan errezpenek, ere sortu dituela kantu batzuk, fen batxe batzuk, eta gero zinez hori hortan egertzen eh, da tale lan bat dela bera antioan lagun aburu zentan iditut ere eh, kantu guztien eh, hitzak sortzen. Baina bera zinez tale lan bat, bako izak emanu aztarna kantu bako itzen. Zaltxua beste lehen diskari konparatuz, eh, nola presentazinezak ezuk? Aldaketa harik bada edo? Aldaketa rigarria bai, ez da, mm, ez da estilo berdina bada. Ba. Hori zen da mm, tale bikoitza izan da amalau beraz tale disko batean uh, zazpi eta bestean zazpi. Lehena izan da pixkat uh, popo estilokoa eta birna rock estilokoa <laughs> Abiatzen da folk, pop, lasai batetik metalera, beraz, pixka denetai kunkitu, seietzuk inaukitzea, eta... Ibilbide terapetikoa da um, diskoaren izen burua, eta hori um, uh, maite dut sinibiltzea bendietan, eta um, oartu niz ere ebitzen zirarik, egiten zu metro eta gero beste gogoeta bat egiten zaizu buru da, beste amar metro beste gogoeta bat, eta hortak ebatu niz uh, kantu ideia batzuk, eta gero be shellkatu itugu euh, go eta ilunak ta go eta arkiak ta horregatik sortu ditugu bi alde batarkia bestea ilunak diska biltzen dituen album hontan, diska txuria alde batetik eta beltza bestetik aurkituko duz ibilbide terapeutikoa ditzen da eta lan uniburuzko setasun guztiak arratsaldeko gaur zerbe emankizunean bilduko ditugu Pampi Merkapidek eh, Antxor Larrandabururekin egindako elkarrizketa entzuteko aukera baituz. We are the people, we are the people.